14 to'rtinchi bob bir dam ilish kuni hazrati ayso muhim bir parisi oqsoqolning uyiga tamoq qibadi. ba'zilar uni tutish qo'yida, uning so'z harakatlarini kuzatyotdi u yerda suluq ishiq kesili giribtor bo'lgan bir odam bor edi hazrati ayso u yerdagi tavrat ustozlari va parisilardan tavratda dam ilish kuni kisa soqochishga ruxsat qilinganmi yo'q deb so'radi biroq ular gap qilmadi hazrati ayso bo'lsa yilqi kasalga qo'lini tekkizib soqaytib yo'lga soldi ondin ko'pchilikka bolanglar yoki kalanglar quduqqa tushib ketsa dam ilish kuni demay uni darhol totib chiqarib olmamsizlar dedi biroq hech kim hazrati aysoning bu savoliga javob berolmadi ba'zi mehmonlarning to'r talishayotganligiga diqqat qilgan hazrati ayso ko'pchilikka tamsil bilan mundoq dedi taklif bilan to'y ziyofatiga qatnashgan vaqtingizda to'rga chiqib olmang sizdinmu hurmatlik bir mehmon chaqirgan bo'lishi mumkin u chog'da soyibxona sizge bu yoqqa o'rin bagaysiz deb qolsa intoyin hijolatchilikda pagohqa tushishga majbur bo'lasiz lekin siz taklifga binoan kelib pagohda o'tirgan vaqtingizda sohibxona sizga do'stim yuqoriga chiqing desa mehmonlarning oldida obro'yingiz bo'ladi chunki xudo o'zini ustun tutganni to'van qiladi o'zini to'van tutganni ustun qiladi hazrati ayso o'zini mehmonga chaqirgan sohibxonaga mundoq dedi mehmon chaqirganingizda do'st birodar qarindosh urug' tuqqan yoki boy qo'lim qo'shningizni chaqirmang undaqda ularningmi sizni chaqirib odamgarchiligingizni qaytirib yetishiga to'g'ri keladi shuning uchun ziyofat bermoqchi bo'lsangiz g'erib g'urva meyib noka oqsoq cho'loq ko'r amalarni chaqiring buning bilan baxtlik bo'lasiz chunki u kishilarning yaxshiligingizni qaytirish iqtidori yo'q lekin xudo haqqoniy kishilarni qayta tirildiganda bu yaxshiligingizni o'zi qaytirudi hazrati ayso bilan bir dostonda o'tirganlarning biri bu so'zlarni anglab uningga xudoning podsholig'idagi ziyofatda o'tirdiganlar nemi degan baxtliga dedi biroq hazrati iso bundoq bir tamsilni so'zlab berdi bir kishi katta ziyofat hozirlab nurg'un mehmon chaqiribdi dasturxon selingan kuni chokirni avatib chaqirilgan mehmonlarga marhamat hamma narsa tayyor bo'ldi deb aytibdi biroq mehmonlar bormaslikqa bir birlab bahoni ko'rsatibdi birinchisi man yeli bir parcha yasitib olgan edim berib ko'rib kamisam bo'lmaydi kechiring bora olmayman debdi yana biri men o'n o'kis setib oldim hozir berib ko'zdan kechirib kelishim kerak kechirgaysiz ziyofatga daxil bo'lamaydigan bo'ldim debdi yana biraydan men yangi uylangan shunga bora olmayman debdi shakar qaytib kelib hamma ahvolni xo'jayiniga ma'lum qildi xo'jayin g'azablangan holda chokirga darhol shaharni cho'ng kichik ko'chiligiga kirib g'erib g'urva meyib nako ko'r ammo oqsoq cho'loqlarni yig'ib kel debdi uzun o'tmay chakar qaytib kelib xo'jayin buyrug'ingizni ado qildim yana bir muncha bo'sh o'rin bor debdi yezdiki cho'ng kichik orqa ko'chlarni orlab topgan odimimni zo'rlab akilib uyimni to'ldir chunki boshda chaqirilgan odamlarning hech qaysisini dostixinimda o'tirg'izmayman debdi xo'jayin uningga nurg'ulg'an kishilar hazrati ayso bilan birga kelyotadi hazrati ayso ularga qarab mundoq dedi manga agashganlar meni ota onasi bola chaqisi ok ukilari ochi singillari hatto o'z jinidimmi aziz ko'misa mening shogirdim bo'lishqa loyiq emas o'zining kristini yudib banga agashmaganlarmi shogirdim bo'lishqa loyiq emas agar oranglardiki biri munor samoqchi bo'lsa oldi bilan bu qurishni bitkizish uchun yetgudak pul bormi yo'q deb qancha pul ketadiganligini inchki hisoblamay qolamdi unda кымганда, мұнарның asosini qurib qo'yib uni бүткізәлмесе? buni ko'rganlar bu odam qurilishni boshlab qo'yib oyig'ini chiqirolmidi deb zongni qilmay qolmaydi shuningga o'xshash agar bir podshoning o'n ming kishilik qo'shni bo'lib yigirma ming kishilik qo'shinni boshlab kelayotgan ikkinchi bir podsho bilan urush qilib olmoqchi bo'lsa u jazman oldi bilan o'z kuchini sinab raqibga taqobil turolmaydigan yoki turolmaydiganligini mo'lchallab ko'rdi emasmi agar taqobil turolmayman degan qarorga kelsa dushman qo'shini tehi yiroqdagi vaqtida elchi avatib ular bilan tinchlik shartnomasi tuzishni o'tinidi shuningga o'xshash qaysinglar bo'lsin bo yo'qinglardan voz kechmasanglar mening shogirdim bo'lolmaysizlar tuz yaxshi narsa biroq tuz o'z kuchidan qolsa uni qandoq asliga keltirguli bo'ladi uni to'piga yoki o'g'itga selishqimi yarimay tashlab etishga to'g'ri keladi bu so'zlarni qulg'inglar da chin tutinglar